Awit, Kabanata 85 Ikaw po, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong poot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Panumbalikin mo kami, Diyos ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala bang hangganan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami. Sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang katapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, sadyang maghahari itong katapatan. Mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Ang katarungay mauuna sa kanyang daraanan, kanyang mga yapak magiging bakas na kanilang susundan.